Iraila kogeita lau gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzu berrio zaharri erratiaren albiste mankizuna. E, euskara ikasteko aukera paregabea auzalore euskaltegian. Aekako auzalor euskaltegiak euskara ikasteko kurtxoen matrikulazio kanpainaren azken astea igaroko du. Aekak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu, barnetegiak, online ikastaroak eta autoikaskuntzak, mintza praktikak eta normalizazio planak besteak beste. Izena emateko berriozarko auzalo reuskaltegian, errekaldekaleko laugarren zenbakian, edota ondorengo telefono zenbakian, zein elbide elektronikoen bidez. Beatzi lau sortzi, hogeita mar 0602 telefonora deituaz, zedo, berriozar abildua aeka.org-era idatziaz. Udaleko plan estrategikoaren baitan kolektiboekin bilkura bat egin zen atzokoan. Udalak kontratatua den konparte enpresa herrikoain bat kolektiboekin bildu zen atzo plan estrategikoa aurkezte asmoz. Udal errekurtsoak optimizatzea zerbitzuak ber dimentsionatzea eta arrazionalizatzea dira plan estrategikoaren helburuak. Horretarako lehenik testunguruaren diagnostiko bat egin nahi dute bigarrenik plan estrategikoa diseinatzeko. Bilkura honen aurretik dirudienez, konparten enpresakoek udal teknikariekin lan egin dute. Kultura, kirol, berdintasun, euskara eta gazteriako teknikariekin baita, hainbat udal talderekin herri kolektiboekin lan egin ostean gainontzeko herritarrei aurkeztuko zaie proiektua. Bateria perkusio irakasle baten behin beineko kontratazioaren deialdia. Berriozarko musika eskolak astear dagoen kurtxerako bateria edo perkusioko irakasle baten beharra du. Aurkeztu nahi den oro eskabidea berriozarko udaletxean entregatu beharko du. Irailaren hogeita zazpia baino lehen goitzeko zortzietatik eguerdiko ordu baterriak bitarteko ordutegian. Informazio gehiago iru ubebikoitza.berriozar.es horri aldean. Bertso eskolan izena emateko EPEA zabalik. Ala, xixabi, atzo bertan irek izan Nafarroako Bertsozal Elkartea gestionatzen duen Bertsolaritza eskolan izena emateko EPEA. Amabi urtetik gorakoek iraliaren nogita zazpia baino lehen apuntatu daitezke Udaleko Euskara zerbitzuan edota behatzi lau sortzi amalau ogitama zazpi berroita zazpi telefonora deituaz. Mintzakideen parte hartzeko ere izena emateko epea zabalik. Euskaraz, mintzatzeko talde txikiak osatu aldera izena emateko epea aurriaren. Emeretzi arte egongo da zabalik, inskripzioak, udaleko Euskara zerbitzuan ingo dira. Telefonoz egiteko aukera ere badago bederatzi lau sortzi hogeita mar 0 iru berroita emeretzi telefonora dituaz. Euskara bildua berriozar.es emailaren bitartez izena emateko aukera ere badago. Aurkezpena berriozarren urriaren bederatzean, zazpiretan kulturgunean izango da informazio gehiago Euskara zerbitzuan bertan edo Iruñerriko mintzakideko koordinazio gunean edo behatzi lauzortzi laro itamasei zero bost, amasei telefonoan. Larun blai, ardixo eta ardibeltz berriro larun bat arratzaldetan. Berrio zarren jada bosgarren urtea da larun blai martxan dela larun batetan elkartzen dira lehen ezkuntzako irugarren eta laugarren mailakoak Berrio zarko kulturgunean e, eh, atxaleko lauterritatik eh, seiter dira bitarte larun batetan ekintza ezberdinak egiten dira eta urtean ekintza osagarre batzuk ere ala nola irteerak eta kanpaldiak bosgarren eta sigarren mailakoak berrio zarren ardi txotaldea osatzeute eta DBH-koak ardi beltz. Larun blairen izen emate epe irailaren nogeita iruti kurriak lau bitarte zabalduko da. Izen emate horria euskara zerbitzura eraman beharko da. Guizeko amarretatik ordu birek bitarte informazio gehiago euskara zerbitzuan bederatzen lau sortzi, hogeita mar, zero iru, berroita meretzi telefonoan. Kirolaz mintzatzeko momentu hau, e, eh, Nafarroko Unibertsitatea bat Berriozar Futbol Klub, iru. Irailaren nogeita batean, Nafarroko Unibertsitateko Kirol instalazioetan, arratsaldeko seiterritan jokatutako partida zari bai, nesken Berriozar Erregional taldearen zat, aurre denboraldiaren azken partida izan zen, eta aurre denboraldiko partida asko bezala irabazezuten. Urrengo asteburuan irailaren nogeita bederatzean justu giligako partidak aurkariak jokatzen hasiko dira lehenik, amigoren, amigoren aurka lehiatuko direlarik. Thank eta hau e, eh, guraldiaren sintonia e, zer dio iragarpenak garazi. Bazerua odei gutxirekin izango dugula ego eta egoekialdeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperaturai temperaturai dagokionez temperatura minimoa gutxi edo nahikoa egoko dira maksimoetan aldaketarik eman gabe. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan zahar irratiaren sintonian FMko eun punto edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.